بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبل الإيمان Islamski davetski servis online Studio Din www.studio-din.com predstavlja Braćo moja draga, kao što znate, mi smo već poodavno započeli jedan novi serijal emisija, predavanja, iako nikako nam se ne da da počnemo uvijek iz nekih opravdanih razloga smo prekidali taj naš serijal. Naime, počeli smo obrađivati tematiku misionarstvo ili pozivanje ljudi u islam. Pa smo obećali da ćemo govoriti nekoliko predavanja koja će obrađivati i tretirati tu tematiku. Pošto je bilo nekih opravdanih prekida, ja bi malo da se vratimo u prošlost samo kako bi povezali ono što je se govorilo na prijašnjim predavanjima. Ako se sjećate, mi smo održali dva predavanja u kojima smo govorili na temu koga blagosiljaju meleki. Pa smo na kraju prvog predavanja u zadnjoj tačci spomenuli donošenje salavata na Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, pa smo malo opširnije govorili o tome. Govorili smo o vrijednosti donošenja salavata, kada je propisano donošenje salavata i još neke stvari vezane za tu tematiku. Na kraju drugog predavanja kada smo govorili koga meleki blagosiljaju, spomenuli smo zadnju skupinu ljudi koje blagosiljaju meleki, meleki pa smo kazali da je to skupina ljudi koji druge ljude podučavaju hajru, pozivaju druge ljude u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa smo na kraju tog predavanja malo opširnije govorili o tom pitanju. Pa smo spomenuli argumente koji ukazuju na vrijednost i obaveznost pozivanja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa smo tamo spomenuli kuranski ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Udu'u ila sebili rabbike pozivaj na put gospodara svoga. Vidimo ovdje u naredbenoj formi Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se ljudi pozivaju u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Također Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam je kazao Belligu anni walau aje Prestav, prenesite i dostavite od mene pa makar jedan ajet. Također kazali smo da je to put svih prijašnjih poslanika, da je to put kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio pa kaže وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ A ko ljepše govori od onih osoba koje pozivaju Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Također smo spomenuli hadis Božih poslanika kojih zabilježio Buharija i Muslim gdje kaže Boži poslanik da Allah Đelešanu tvojim sebebom uputi jednog čovjeka bolje ti nego blago crvenih deva, pa smo pravili tu komparaciju sa današnjim vremenom Mercedesima i ostalim stvarima, a vi se inšala sjećate toga. I to predavanje završili smo spominjanjem šteta koje proizilaze ako se u jednom društvu zapostavi ovaj veliki islamski princip – Govorili smo kakve štete mogu proizići iz toga ako ljudi zapostave pozivanje ljudi u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Nakon toga održali smo jedno veoma bitno predavanje, odnosno ja smatram da je bitno, govorili smo na temu mudrost, mudrost u davetu u misionarstvu. Nećemo spominjati šta smo tu govorili, ali to je bio prvi ders, prvo predavanje u ovom serijalu i ujedno tu smo započeli govoriti o svojstvima misionara. To bi trebalo da bude prvo svojstvo koje bi trebalo da se nađe pri svakom muslimanu, a naročito pred onima ljudima koji su dali sebi za pravo da druge ljude pozivaju i da druge ljude podučavaju hajrum Ovo je neki uvod kojeg sam volio da spomenem samo kako bi imali prijestavu o čemu govorimo. Prije nego što počnemo konkretno spominjati svojstva, braću moja draga, volio bi da spomenem nekoliko stvari. Prva stvar, možda se neko i zapita zašto smo naslovili ovo naše predavanje svojstva misionara, a obraćamo se, hajde da kažemo, općim masama, ljudima koji se na papiru ne vode misionari. Ali, braćo moja draga, to je pogrešno svatanje. Svi smo mi svi smo mi misionari i svi smo mi daje. Svako u svom segmentu i svako shodno svojim mogućnostima. Pa neko poziva svoju porodicu, neko poziva komšije, neko poziva rođake, neko poziva u svom selu, neko poziva u svom gradu, neko poziva u svojoj ulici. Svi smo mi misionari. Svi smo mi daje. I zato je i kako bitno da čovjek zna kojim svojstvima treba da se odlikuje, odlikuje čovjek koji poziva ljude u islam. Zašto, braću moja draga? Jer dosta puta se dogodi da mi želimo hajr. Želimo da ljude podučimo nečemu, ali se desi suprotno tome. Postignu se cilje, postignu se rezultati koji nisu nikako poželjni i nisu pozitivni. A tu je, braću moja draga, dosta puta iz razloga što ne znamo kako ispravno da dostavimo ono što želimo da dostavimo. Dosta puta ne pravimo razliku između ljudi kojima se obraćamo. Dosta puta koristimo samo jednu metodu. Samo jednu, u većini slučajeva to je grubost, horuk ili šta ja znam te neke nepoželjne metode. U većini slučajeva te metode koristimo. A kada pogledamo knjige kada pogledamo prije toga sunet Božijeg poslanika, pa da pogledamo knjige u Lemi koji su pisali o toj temi, vidjet ćemo da govori da čovjek treba da zna kako da se ponaša u različitim situacijama, da se pristup prema ljudima razlikuje od vrste, od sorte, od vremena, od podneblja. Sve to igra veliku ulogu u tome kako čovjek da pristupi ljudima. Pa evo samo jedan primjer iz života Božijeg poslanika. Je li Božji poslanik isto reagovao kada je vidio onoga beduina koji je došao pa obavio fiziološku potrebu u džami i kada je vidio ashaba koji nosi zlatni prsten, je li isto reagovao? I, ili, je li isto reagovao kada je čuo da je Usama ibn Zaid ubio čovjeka nakon što je izgovorio šehadet? U sva tri ova hadisa vidjet ćemo da je Božji poslanik različito ovaj intervenisovao, intervenisu. U prvom hadisu je lijepo u čovjeka, u drugom hadisu je uzeo prsten sa ruke tog čovjeka i bacio ga. U trećem hadisu, kaže Usame ibn Zeid, toliko je Božji poslanik ponavljao te riječi, a zar si ga ubio nakon što je izgovorio šehadet? Kaže, toliko da sam, kaže, poželio da nisam islam prihvatio do tog momenta. Vidimo kako je Božji poslanik različito reagovao. Također pogledamo li hadis koji je zabilježio Buharija i muslim od Ibnu Abbasa kada je Boži poslanik poslao Muaza Ibnu Džebela radijallahu ta'ala u Jemen. Pa mu kaže o Muaze inneke se te'ti qavmen min ehlil kitab. Ti ideš narodu ehlul kitabijama. Kaže pa prvo što ćeš ih pozvati jeste da vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ako ti se odazovu, pazite ovdje, pa ako ti se odazovu, kaže obavijesti o tome da je Allah Đelešanu vjernicima, mu'minima propisao pet namaza u toku dana i noći. I opet kaže, pa ako ti se odazovu, onda im pojasni propise zekijata. Ali vidimo ovdje kako Boži poslanik uslovljava. Nema prelaziti u drugu etapu ako se nije prva etapa desila. I braćo moja draga, ovaj hadis je jedan veliki argument da u islamu postoje prioriteti da postoje prioriteti šta čovjek treba da prezentuje ljudima. Mi dosta puta griješimo, dosta puta počinjemo graditi kuću od krova. A to je, braćo moja draga, zasigurno smiješno i neizvodljivo. Dosta puta se sa ljudima zamjerimo oko sitnica, sitnica, a ti ljudi imaju pri sebi stvari koje izvode izvjere i sa tim sitnicama Zatvorimo sebi vrata kod njih pa ih ne možemo upozoriti na one krupne stvari. Zato čovjek treba kada poziva ljude da ide od većih i većih stvari. Zato, braću moja draga, primijetit ćemo da velik broj ljudi kada poziva ljude obraća im se na neprimjeran način. Obraća im se grubim riječima, pa čak nekada i hvatanjem za prsa, da li obične ljude, da li daje, što je zasigurno stvar koja ne bi trebala da se poteže osim u iznimnim situacijama. Dok mi suprotno tomi, mi smo u iznu, iznimnim situacijama blagi, mehki, lijepi, a u većini slučajeva smo grubi i osorni. Zato, braću moja draga, ako se sjećate kada smo govorili šta je razlog što govorimo o ovim stvarima misionarstva sada, zato, braću moja draga, zato što su ti rezultati i kako bitni kada pogledamo u svijet okolo sebe. Mi smo zbog tih grešaka u misionarstvu dali povoda ljudima, munaficima, neprijateljima Islama da etiketiraju ljude koji se pridržavaju vjeri. Pa kažu to su ljudi koji ne znaju za dijalog. Oni znaju kaj je samo monolog. To su ljudi koji nameću drugima svoja mišljenja. A ima takvih ljudi i dali smo tim ljudima povoda da etiketiraju sve ljude koji se pridržavaju Allahove subhanu wa ta'ala vjeri. Zato je, braćo moja draga, i te kako bitno da se govori o ovim stvarima. Zato kažemo prije nego što spomenemo prvo svojstvo, samo još jednu napomenu, a to je da mi, braćo, u velikom broju slučajeva ove stvari koje ćemo spomenuti, one su nama poznate. Nećemo spomenuti mnogo novih stvari, ali, braćo moja draga, cilj moj od, spominjanja ovih stvari jeste da pokušamo da ove stvari praktikujemo u, životu. Mi dosta tih stvari znamo, ali fali nam praktičnog sprovođenja toga u svakodnevnom životu koristi radi, braćo moja draga, čovjek musliman koji dolazi na ovakva druženja ili na druga druženja ovakvog tipa trebao bi sebi da zada jedan zadatak koji mi dosta puta zaboravljamo, a to je da sebi čovjek kaže svaki put kada odem na predavanje, na hudbu, kada pročitam knjigu, hoću da poslije toga izađem bolji i da nešto počnem praktikovati. Koje je od nas, mi smo spomenuli možda oko 20 stvari na, koje, na čije počinjujuće meleki donosi salavate. Koje je sebi nakon toga kazao ja ću početi ove dvije stvari praktikovati. Neću da spominjem bilo koju stvar, ali da kaže sebi svaku noću leći pod abdestom ili svaki dan ću u prvi saf da bi praktikovao nešto iz tog dersa. I to što zna, znaj brate moj, ono što budeš praktikovao to će ti ostati. A ono što ne budeš praktikovao sigurno ja garantujem da će čovjek za mjesec dana zaboraviti sve što je slušao. Ali ako sebi čovjek kaže danas sam čuo na predavanju da čovjek treba da bude iskren, E, od danas ću ja početi da preispitivam svoju iskrenost. Od danas sam čuo da čovjek treba da bude blag. Od danas ću ja početi da budem blag i da se trudim da budem blag prema svojoj ženi, prema svojoj djeci, prema komšijama. To je, braću moja draga, korist ovih predavanja. Zato ja kažem ono što ćemo mi spomenuti, ja sam ubijeđen da možda neko od vas zna više tih podataka koje ćemo mi spomenuti. Ali, braću moja draga, cilj ovoga jeste da probudimo u nama tu želju za sprovođenjem toga u svakodnevnom životu. Prvo svojstvo, nakon što smo spomenuli svojstvo hikmeta i mudrosti, čovjek koji bi trebao da pokuša da ima pri sebi svaki čovjek, znajte da ova svojstva koja budemo spominjali, večeras ćemo govoriti samo o dva svojstva. Trebao bi svaki čovjek da se trudi da pri sebi ima ta svojstva, a oni ljudi koji su dali sebi za pravo da druge kritikuju i da ih upozoravaju i treba upozoravati, oni su mnogo preći. Prvo svojstvo je svojstvo iskrenosti. Ihlas, kako ga nazivaju Arapi. Braćo moja draga, o ovoj temi, kao što vi znate, mnogo bi se moglo kazivati. O ovoj temi je održano mnogo predavanja. O ovoj temi su knjige napisane. Zato ćemo mi spomenuti neke osnovne stvari. Spomenut ćemo nešto u kraćim crtama. Prva stvar, jesmo li se ikada zapitali šta je to iskrenost općenito? Šta znači, kaže čovjek, iskren? Iskrenost općenito, kada bi htjeli da je definišimo, to je da čovjek radi djela radi i samo tražići Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Svako djelo koje želiš uraditi, da se prije toga za, zapitaš, postaviš sve pitanje, stop, šta je cilj moj odrađenja ovog djela? Ako vidiš da u srcu osjećaš da je želja tvoja, tražiš Allahu djelšenu zadovoljstvo, nastavi. Ako je nešto drugo, preispitaj se. Vidjet ćemo tamo iz primjera, možemo sada spomenuti, pošto je odgovarajući, kaže jednog čovjeka koji se zvao poslije ćemo spomenuti njegovo ime, kaže pozvali su ga Nafja ibn Đubeir, pozvali su ga tabi'in, poznati, pozvali su ga jedne prilike na dženazu. Hajde s nama, kaže na dženazu, kaže on stanite, da zanijetim. Nije to ono nije činjene ve i to ni to, ne, stanite, kaže, da zanijetim. Pa je kada je stao par momenata razmislio da očistim svoju namjeru u srcu, što idem, gdje idem, šta očekujem od toga, kaže pa je onda kazao krenite, sada idemo da preispitam svoje srce. E tako, braću moja draga, to je općenito ihlas i iskrenost da čovjek za svako svoje djelo traži Allahovo zadovoljstvo. A kada bi htjeli da spomenimo definiciju iskrenosti, odnosno kroz misionarstvo, šta je tu iskrenost u misionarstvu, možemo kazati da je to da čovjek želi svojim znanjem i svojim djelovanjem, svojim upućivanjem savjeta, držanjem vazova da želi samo Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i nikako da želi da drugi saznaju za njega i da se dokaži. Već jedini, jedini razlog, ako nekome upućuješ savjet, prije nego što uputiš savjet postavi sebi pitanje je li želiš da dokažeš tom čovjeku da si bolji musliman od njega ili želiš u ime Allaha da ga pozoveš pa da ostavi taj grijeh. Pa kada sebi dadniš odgovor na to, nakon toga nastavi dalje. Spomenut ćemo neke stvari koje dosta puta ovaj zaboravljamo. A toliko su bitne da ne bi smio čovjek musliman da ih zaboravi, a vezane su za iskrenost i ihlas. Inače, kazao sam, braću moja draga, ovo je zaista jedna veoma bitna tematika. O kojoj mi ne volimo slušati, a vallah je to nešto bitno, a vidjet ćete sada iz ovih stvari koliko je to bitno. Kao što imate ljudi kada im se govori o akidi, o vjerovanju Allah subhanahu wa ta'ala, šta kaže mi imamo pričati o tome? Šta imamo pričati o vjerovanju o Allah Đelešanu? A na svakom koraku ljudi rade djela koja izvode iz vjere Islama. Aj priča nam nešto kaj što nam nikad niko do sad nije ispričao. Dosta nam je toga tevhid rububije, tevhid uluhije, tevhid esmaul vesifat. Dosta nam je, kaže, toga. A braćo, vidjet ćete sada iz ovih stvari ima li potrebe da se priča o ovim stvarima. Prva stvar koja ukazuje na bitnost ove tematike jeste da je to stvar koju je Allah Đelešanu naredio svim poslanicima ne izostavivši najodabranijeg Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zamislite, to je stvar koju je Allah Đelešanu naredio poslanicima koji su dobivali odjav, objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah Đelešanu Kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alamin la šerike leh wa muslimin. Reci, klanjanje moje ili namaz moj i obrijedi moji i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu, gospodaru svjetova, koji nema saučesnika, to mi je naređeno. Reci u Muhammede, pa navodi ove stvari na kraj, kaže, to mi je naređeno i ja sam prvi musliman. Boži poslanik, njemu je naređeno da bude iskren. Pa ako je njemu naređeno da bude iskren, a Allah Želešanu ga pomogao kada je u pitanju zavođenje sa od strane šeitana. Pa gdje smo mi, braćo moja draga, po tom pitanju? Možda će neko kazati, pa to pomeni i nije nešto krupno. Poslušajmo drugu stvar. Braćo moja draga, ihlas, iskrenost je stvar koja rastavlja između mu'mina i munafika. Je li to dovoljno? To je stvar koja rastavlja između mu'mina i munafika. Munafik dođe u džamiju i klanja. Onako kako i Allah Đelešanu kaže وَإِذَا قَامُوا إِلَا صَلَاتِ قَامُوا قُصَالَ Kada ustanu namaz obavljati, kaže oni ga lijeno obavljaju. Munafik al došao u džamiju. Munafik al udjeljuje novac. Na osnovu čega ćemo razlikovati? Odnosno, kako će im Allah Đelešanu suditi između na osnovu onoga što je u njihovim srcima. Jedan je radio tražeći Allahovo zadovoljstvo, a drugi je radio isto djelo u očima ljudi, ali tražio i nešto drugo. Kaže Allah Đelešanu kada opisuje munafike Innal munafiqine fi darki l-esfali nar Walan teđide lahum nasira illa alladhine tabu Wa aslehu, Wa atasamu billahi Wa ahlasu dinahum lillahi Fa ulaike ma'al mu'minin Wa saufa yu'ti Allahu al muminine Eđran azima Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prijevodu značenja ovog kuranskog ajeta Licemjeri će na samom dnu džehenema biti i ti im nećeš zaštitu naći, a oni koji se pokaju i poprave i čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolji. Prvo kaže Allah Đelešanu, mu, o, munafici će biti u najnižim slojevima džehennema, pa onda izuzima oni koji se pokaju, oni koji Allah subhanu wa ta'ala privati i kaže oni koji vjeru svoju u Allaha iskreno ispolji. To je taj, braćo moja draga, ihlas. Kaže Allah subhanu wa ta'ala bit će s vjernicima, a Allah će sigurno vjernicima veliku nagradu dati. Tom bit će s vjernicima oni koji su se pokajali i svoju vjeru iskreno Allahu subhanu wa ta'ala posvijetili. Možda neko kaže, pa nije ni to dovoljno. Ja još nisam shvatio kolika je bitnost iskrenosti i ihlasa. Navešćemo sljedeći hadis, ko iz njega ne shvati šta je iskrenost i ihlas, njemu se ne može ni pojasniti. U hadisu, braću moja draga, koji je zabilježio imam Buharija i Muslim, citirat ćemo ga, ovaj, da kažemo ukratko, pošto je on svima vama poznat, ali samo da, da se posjetimo tog hadisa. Poznati hadis da kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, prve osobe, tri koji će biti bačene u džehennem kosu. Muđahid na Allahovom putu. Čovjek Hafiz, u drugoj predaji čovjek Alim koji je sticao znanje i podučavao druge ljude i čovjek koji je udjeljivao svoj imetak. Braćo moja draga, ovdje u ovom hadisu je velika pouka šta znači ihlas. Trojica ljudi ne da će bačeni biti u džehennem samo, već će biti prvi koji će biti bačeni u džehennem. Čovjek, muđahid, ratovao, svoj život zalagao, ali kada dođe na sudnji dan, kaže Allah Đelešanu, ti si to radio da bi ljudi kazali vidi što je hrabar. Nosite ga u džehennem. Drugi čovjek udjeljivao i meta, kako je teško udjeljivati svojim, kako je se teško boriti na Allahovom putu. Kaže Allah Đelešanu, što si udjeljivao? Kaže Allah, gospodaru, želio sam tvoje zadovoljstvo. Lažiš. Ti si, kaže, želio da ljudi kažu, vidi kako je ovaj džomet, kako ovaj udjeljuje, kako je ovaj dobročinitelj, nosite ga u vatru. Prvi, čovjek hafiz, zašto si, kaže, učio Kur'an? Želio sam, kaže, tvoje zadovoljstvo. Lažiš ti si želio da ljudi kažu karija, alim, šejih, daja, profesor, drm, frg. Zbog toga u džehennem. Braćo moja draga, i opet velik broj ljudi kaže ne treba govoriti o tome. Ne treba govoriti o ihlasu i iskrenosti. Spomenut ćemo nakon ovoga spomenut ćemo neka svojstva koja se bude kod insana ako bude iskreno radio djela radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Prvo svojstvo po kojem možemo prepoznati čovjeka muhlisa i iskrenog čovjeka jeste, braćo moja draga, neopisiva hrabrost. O ovom je bi se moglo govoriti mnogo. Kada bi samo spominjali primjere iz života sahaba i tabiina, trebalo bi nam desetine predavanja da spomenimo njihove primjere hrabrosti, neopisive hrabrosti. Spomenut ćemo samo jedan primjer koji nije nešto mnogo, a mnogo je primjera. Prenosi se tamo u siri Božijeg poslanika kada je krenuo na Uhud, dolazi dvojica mladića 15 godina. 15 godina Pogledajte, pravite komparaciju između naših momaka od 15 godina i ashaba od 15 godina. Naši momci, ušnjak, uhu, mobitel, frizura ko u Ronalda ili e, Ronalda, Rivalda, ne znam nija ti imena, mobitel, inekcija droga, djevojka i to je njegov dunjaluk. A pogledajte ovih momaka, 15 godina i dobrovoljno se javljaju da idu u džihad. Pa i Boži poslanik vraća. Kaže, vi ste još niste dostigli znači godine u kojima treba da idete u džihad. Jedan od njih se zvao Semura ibn Đundub, a drugi se zvao Rafja ibn Hadidž. Pa kažu Božim poslaniku, Semura, on je dobar strijelac, pa ga povedi Boži poslanić. Kaže, dobro, povešemo njega. Pa mu kažu, ali ovaj drugi, Rafja, pa on je jači od Semuri. njih dvojica kad se pohrvaju, on njega pobjedi. Haj, kaže, onda idi. Pogledajte, braćo moja draga, Božji poslanik, oni se natje, čak prenosi se predaj, kaže, kada bi stajali u safovima, mi smo, kaže, stajali u zadnjem safu, ali bi se naprste propinjali, pa da Božji poslanik ne skuži da smo mi niski, pa da nas vrati. Već naprste se propinješ dok on prolazi, kraj tebe onda se spustiš, kako bi mislio da si ti visok, pa da te propusti za borbu. Subhanallah. To je ta neopisiva hrabrost. A mnogo je primjera, braćo moja draga, hrabrosti. Ja imam, inšallah, namjeru da kada završimo ovaj serijal predavanja, da malo govorimo i o tim svjetlim stranicama ashaba i prvih generacija, pa ako nas Allah Đelešanu poživi. Ali mnogo je primjera. Primjer Musaba ibn Umeira na Uhudu, kome su osjećene ruke zato što je nosio zastavu muslimana i preselio kao takav. Primjer Talhe ibn Ubejdullaha koji je svojim tijelom štitio Božijeg poslanika od strelica. Primjer Hamze radijallahu ta'ala anhu. Primjer Ali radijallahu ta'ala anhu koji je pobio toliko, toliko ljudi u dvobojima. Primjer Bera ibn Aziba koji su prebacili u štitu, u baštu smrti. Primjera koliko hoćete da se kosa naježi tako mi Allaha. To je, braću moja draga, samo plod iskrenosti. Wallahi ništa drugo. Samo plod iskrenosti. Ti ljudi nisu imali drugog razloga osim iskrenost. Također, najbolje nam može se pojasniti kroz sljedeće primjere, ali da spomenemo drugo svojstvo, a to je iskrenost čovjeka uči čvrstoći. Čvrstoći u najtežim momentima. To samo može iskren insan. Sjetite se primjera onog asaba kada su ga doveli mušici meke da ga ubiju. Pa kažu njemu, gotovo, smrt nastupila, ali oni želi da ga ponize u tim momentima, ali ne možeš poniziti mu'mina. Kaže, bili volio sad da je ovdje na tom mjestu poslanik, a da ti, kaže, bezbjedan i miran kod svoje porodici. Ali čuj mu'minskog odgovora. Wallahi, kaže, ne bi volio da poslanika trn ubode, a on u Medini mirno i lijepo hoda. Samo da ga trn ubode, a da sam ja, kaže, miran. Samo trn. To je, vraću moja draga, ta čvrstina. To je čvrstina. Čvrstina Bilala. Čvrstina Suhejba. Čim leđima su gasili vatru. To se ne može izdržati. To je nemoguće izdržati osim sa ihlasom, sa iskrenošću. I treći svojstvo kojim nas uči iskrenost jeste, vraću moja draga, odnosno također da citiramo još jedan, jednu stvar. Hadis koji ukazuje na čvrstinu Božijeg poslanika. Kako je Božiji poslanik sallallahu alihi wasallam bio čvrst zbog njegove iskrenosti. Dolazimo Utbe ibn Rabija, poznati Kurešija, kada je Božji poslanik tek počeo pozivati u Meki. Braću moja draga, možda neko neće shvatiti veličinu ovog primjera. Ali zamislite danas da vam neko dođe i kaže poželi šta hoćeš. Poželi šta hoćeš, samo ostavi to na čemu si. Boga mi, Boga mi bi se svako razmislio i zamislio nad sobom. Možda sad dok smo mi na predavanju svako kaže ma ja bi odbio. Ali ne do Allah da budemo iskušani time. Dolazi Utbe ibn rebija Božijem poslaniku pa mu kaže to što pozivaš, ako pozivaš zbog imetka samo kaži Kaže, mi ćemo ti skupiti toliko i kad ćeš biti najbogatiji u Meki. Ako, kaže, pozivaš zbog žena, mi ćemo te oženiti sa najljepšom i najuglednijom ženom u Meki. Ako pozivaš zbog ugleda, kaže, mi ćemo te izabrati i nećemo nikada donijeti bilo kakvu odluku da tebe nećemo konsultovati. Pa dalje, pogledajte ovog ove stvari. Kaže, ako si bolestan, pa čak spominje džine. Kaže, ako si obsihren, ako su džini u tebi, ćemo, kaže, tražit ti lijeka preko cijelog dunjaluka. Liječit ćemo te. Zamislite, braću, danas da tebe neko vidi na ulici i tako s bradom kaže, momak, jesi ti bolestan, šta misliš da malo odiš kod psihijatra? To je, nema tu priči. Nek me neko ubijedi da je drugačiji. Nema to, šaka, nos, patos poslušaj Božijeg poslanika. E hod ja ebel valid. Jesi li, kaže, završio o Ebu Velide? Nije ga nazvao Utbe. To je, braću moja draga, poštovanje. Kod Arapa je poštovanje kada nekog zovneš kunijom Ebu Velid, si, otac Velido. Jesi, kaže, završio o Ebu Velide? Lijepo. Kaže, jesam. Poslušaj ti, kaže, sad mene. Da je rekao da nije završio, da još pričaj, bujrom. Kaže, jesam. Poslušaj, kaže moj govor, pa mu Boži poslanik proučio prve ajete iz surje Fusilet, koje vi inšala svi znate, pa je taj utbe, najveći protivnik otišao tamo, kaže ljudi, ja sam čuo nešto čudno. Ja sam čuo nešto čudno, kažu oni njemu, vidiš, kaže i tebe on obsjedio. I ti kaže, odmah podlegu. Jednom sa njim po razgovaru, odmah te, kaže, opsirio. Braćo moja, ali pogledajte, zašto smo citirali ovaj primjer čvrstoća Božijeg poslanika? Wallahi, da nekom je od nas neko dođi i sada kaže, Imaš na svom žiro računu milion maraka, eura ili bilo čega, samo trebaš neke stvari malo korigovati. Nemojte misliti da bi bilo lako reći neću. Također, braćo moja draga, iskrenost odgaja čovjeka da bude pravedan i da dadne prednost istini i haku nad samim sobom i nad svojom porodicom. Wallahi to ne mogu osim iskreni. Da dadnu prednost istini nad samim sobom i nad svojom familijom. To mogu samo iskreni. Koliko puta mi saznamo neki propis pa ga ne praktikujemo samo zato što to nije po našem mezhebu, zato što to nije ovaj stav našeg nekog autoriteta, zato, zato i zato. Koliko je ljudi koji znaju da je duhan haram. Možda i ne puši, ali u njegovoj prodavnici se prodaje. Zato što ako to ostavi, košta će ga to neki dunjalučki koristi. Koliko je ljudi znaju da je alkohol zabranjen, ali u njegovoj radnji to se prodaje. Zašto? Još zna da je Boži poslanik prokleo deset osoba vezanih za alkohol, ali nemoj da ja to preskočim, umrću od gladi. Koliko je ljudi koji znaju da je kamata haram, jedini grije čijem počinioc Allah dželle dželaluhu iznad sedam nebesa objavio rat ali ljudi dižu kamatne kredite da bi zamijenio auto. Ne kažem da je dozvoljeno, ali da kaže nemam nikakvo auto, ne bi mu ja ni tada dozvolio. Ali je lakše shvatiti. Ali čovjek diže kredit da bi zamijenio auto ili da bi otišao na more. Kamatni kredit, a počiniocu tog greha Allah dželle dželaluhu objavio rat. Braćo moja draga, pogledajte Božijeg poslanika. Pogledajte primjer Božijeg poslanika kako je davao prednost istini i haku nad samim sobom i nad svojom porodicom. Poznat hadis svima vama koji je zabilježio Buharija i Muslim kada je ona žena iz plemena Mahzum ukrala. Bila ugledna, pa se ljudi sakupili pa kažu trebao bi neko otići da se zauzme kod Božijeg poslanika za nju. Da ju ne ocijeku ruku. Kažu ko bi mogu? Kažu, ako je za uzimanje prođe, proće u samino. Boži poslanik, hibbu ne biđ. Boži poslanik je volio mnogo, izrazito mnogo u samu. Pa je u sama prihvatio. Pa je otišao kod Božijeg poslanika, zauzimajući se za tu ženu. Pa kaže mu, kaže Božiji poslanik, o Usama, zar se zauzimaš zauzimaš to da se ne sprovode Allahove, kaže đelešanu Đelešanu propisi i njegove kazne. Kaže Božji poslanik, innema ehleke alladine min qablikum, أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها kaže Boži poslanik popeo je se na mimber pa je kazao Zaista su uništeni oni prije vas, zato što kada bi ukrao neko među njima koji je šerif, koji je priznat u društvu, kaže oni bi ga pustili. A kada bi ukrao neko koji je slabić, kaže onda bi sprovili na njemu propise. Pa kaže Boži poslanik, poslušajte ove riječi u kojima imaju dvije koristi i dvije fajde. Ove fajde odgojne, iako u tome ima i drugih fikskih pravila. Kaže Boži poslanik, tako mi Allaha, da Fatima kći Muhammedova, ne kaže kći poslanikova, da ne bi neko pomislio da se uzdiži. Da kaže Fatima kći Muhammedova ukrade, leka ta'tu jedeha, ja bi joj ruku osjeku. Ne kaže ja bi, joj, ja bi naredio da joj osjeku ruku. Kaže ja bi joj ruku osjekao. Pogledajte koliko je bio spreman da dadnije prednost haku i istini, istini zbog iskrenosti nad sobom i nad svojom porodicom. Zato, braću moja draga, znajte sigurno da to ne mogu osim oni ljudi čija su srca čista. Da dadnu prednost islamu i istini i haku nad sobom i nad svojom porodicom. <clears throat> Zadnji primjer u ovom poglavlju primjer Suhejba radijallahu ta'ala anhu. Suhejb koji je bio kovač u Mekki kada je krenuo učiniti hiđu to je svima vama poznato. Ali fezekir fe inne zikra fe mu'minin ti opominje opomena će koristiti vjernicima. Kada je krenuo učiniti hiđu zaustavili ga kurešije. Kaže, stop. Ti si, kaže, došao u Meku. Ti si bio siroma. Sada odlaziš sa našim imetkom kao bogataš. Ne može. A on želi, želi da se sretne sa voljenim poslanikom. Napušta sve. Kaže on njima, je li jedini razlog to što me zaustavljate i metak? Kažu oni jedini razlog. Hoćete li me pustiti ako vam kažem gdje je imetak? Kažu hoćemo. Imetak je tu i tu. Pa su ga pustili. Kada ga je ugledao Božji poslanik u Medini, kaže Ja Eba Jahja, rabi al O Ebu Jahja, zaista je uspjela tvoja trgovina. Braćo moja draga, tu je ta iskrenost. Tvoja trgovina je uspjela. Tvoja trgovina je uspjela. To je trgovina u koju treba da se ulaži. Kada govorimo ovdje o davanju prednosti, istini i haku nad samim sobom, možemo spomenuti primjer Omera. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, odnosno prenosi se od njega da kada bi zabranio nešto svojim podanicima još dok je bio halifa, kaže nakon toga bi sišao sa Mimberi i sakupio bi svoju porodicu. Pa bi im kazao, kaže ako nekog nađem i zateknim od vas da je uradio ono što sam zabranio ostalom svijetu, duplo ću ga kazniti. Duplo ću ga kazniti. Vidite kako je Omer radijallahu ta'ala davao prednost istini nad, svojom, nad svojoj porodici. Kaže, ako nekog od vas zateknem, zato zašto braću? Da budu primjer u svemu. Ja ću, kaže, vas duplo kazniti. I zadnja stvar, iskrenost, braću moja draga, uči čovjeka da bude spreman u svakom momentu da prihvati hak kada mu se objelodani. Pa makar taj hak nekada bio suprotan onome što je on otprija poznavao ili možda suprotan bio mezhebu od kojeg on ne zna ništa osim ime ili suprotno onome na čemu su bili njegovi preci. Ali ovo mogu samo ko? Samo iskreni. Samo iskreni. Na kraju možemo ukratko spomenuti, mislim na kraju govora na ovu, o ovom svojstvu, možemo spomenuti neke izreke koji, koje su kazali ljudi prvih generacija iz kojih ćemo inšala vidjeti koliku su oni pažnju pridavali ihlasu i iskrenosti. Kaže Sufjan Eseurij, nisam više uložio truda u popravljanju nečega od uloženog truda u popravljanju svoga nijeta. Jer kaže, zaista osjećam da mi se moj nijet, kaže, preokreći. Najviše, kaže, u čemu sam uložio truda, u popravljanju svojih nekih osobina jeste nijet. A neka se svako od nas zapita i postavi sebi pitanje koliko truda troši da svoj nijet usmjeri u pravom pravcu. Odnosno da li ga troši i kako. Kaže Jusuf ibn El Esbaut, čišćenje nijeta je teže onima koji rade od ulaganja napora u rađenju djela. Kaže, Teže je čovjeku očistiti nijet, nego uložiti trud, sami trud u rađenju djela. Lako je se nakaniti uraditi djelo, naročito ako ga radiš da te neko vidi. Ali je teško očistiti namjeru da to djelo bude iskreno radi Allaha dželle Malo prije smo citirali izreku Nafi ibn Đubeira kada su mu rekli hajde s nama na dženazu pa je rekao stanite dok zanijetim dok svoje srce preispitam zašto ide na tuđen nazu, a kada je zanijeti onda je kazao možemo ići. I poznata izreka poznata izreka Abdullaha ibn Mubaraka, Muđahida, Zahida, Alima, poznata izreka koja je uzeta iz hadisa Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje kaže zaista malo djelo može nijet i namjera učiniti velikim, a veliko djelo namjera i nijet može učiniti malim. Čovjek nema osim Marku, a vidi tamo Sergija i dadni tu svoju Marku. On je dao sve što je posjedovo, ali dadni u ime Allaha Đeleđelaluhu, očekujući zbog toga nagradu na sudnjem danu, a drugi čovjek ima milion tamo na žiro računu izlazi i sad stiv ga, svi znaju da je on bogataš, on izvadi 100 maraka i ubaci. Ali da je bio sam ne bi ubacio samo zato zbog stida. Ili eventualno da ga uslikaju pa u novine sutra na naslovnu strancu taj i taj dao toliko i toliko. Braću moja draga, velika djela namjere mogu učiniti malim. I zadnja izreka Sehla ibn Abdullaha et Tusterija kaže ništa teže duši nije od iskrenosti zato što duša nema u tome udjela. Kaže ništa nije duši teži od toga da bude iskrena. Zašto? Zato kaže što duša nema u tome udjela nikakvog. Ali čovjek kada nije iskren, pa malo uradi nešto zbog ovoga, nešto zbog onoga, pa nešto malo i ušičari. Ali kaže, ništa nema duši teži od toga da radi iskreno stvari u ime Allaha. Drugo svojstvo Gledat ćemo da skratimo. Drugo svojstvo koje bi svaki čovjek musliman trebao da ima pri sebi, a naročito, a naročito misionari, ljudi koji pozivaju druge ljude u istinu, jeste, braću moja draga, Arapi to nazivaju el istikame, ustrajnost, ali u ovom kontekstu se, u kontekstu se to može prevesti da čovjek radi po onome što poziva druge ljude da čovjek radi po onome u što poziva druge ljude. Da se ta stvar osjeti u njegovom svakodnevnom životu. U svakodnevnom životu da se primijeti da on praktično sprovodi u praksi sve ono u što poziva druge ljude i da ustraje u tome. Ova stvar da bi bila validna i primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala treba da se pri njoj ispuni dva uvjeta kao i za ostala djela da bude iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i da ima potpore u šerijatu. Zato, braću moja draga, ovo svojstvo zasigurno, zasigurno zauzima veliko mjesto u životu svakog čovjeka muslimana. Također, ne samo u životu i kada nastupi polaganje računa na sudnjem danu. Treba da znamo da je to bila praksa svih poslanika. Šta? To da su radili po onome u šta su pozivali druge ljude. Tako Allah Đelešanu kada govori o prijašnjim poslanicima kaže وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاهَ مَسْتَتَاتُ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o prijašnjim poslanicima da su govorili svome narodu ja ne želim da činim ono što vama zabranjujem. Ja ne želim da činim ono što vama zabranjujem. Jedino želim da učinim dobro koliko mogu, a uspjeh moj zavisi samo od Allaha, a u njega se uzdam i njemu se obraćam. Na važnost ove stvari, braćo moja draga, ukazuje hadis Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Ovo je, braćo moja draga, bitna stvar Zašto? Zato što smo mi dali sebi za pravo da ljudima ukazujemo na greške. Ali je nije problem da ukazujemo ljudima na greške i da ih pozivamo u hajr. Ali je problem ako mi pozivamo ljude da ostave greške, a kada se mi osamimo činimo te greške. Ili pozivamo ljude u taj hajr, a mi ne radimo taj hajr. U hadisu koji ga zabilježio Buharija i Muslim, od Usami radijallahu ta'ala anhu kaže doći će se na sudnji dan sa čovjekom pa će biti bačen u džehennem. Kaže pa će mu ispasti crijeva pa će on kružiti oko njih kao što kruži magarac koji pokreće mlin. Pa će se, kaže, oko njega sakupiti stanovnici džehennema. Pa će mu kazati, šta je s tobom? Pa zar ti nisi na Dunjaluku naređivao da se čini dobro, a odvraćao si od zla? Pa će kazati jeste, samo ja sam naređivao da se čini dobro, ali ga ja nisam činio, a odvraćao sam, kaže, od zla, ali sam ga ja činio. Pogledajte strašni kazni na sudnjem danu, bit će bačen u džehennem, pa će ispasti njegova crijeva, pa će kružiti oko njih kao što kruži magarac koji pokreće mlin. Ovo svojstvo braćo moja draga, nosi veoma korisne posljedice. I veoma je bitno da ove stvari spomenemo, pa ako bude nam dosadlo možemo i završiti predavanje, nema nikakve smetnje. Samo je bitno da spomenemo neke stvari. Na ove korisne osobine koje proizilaze iz ovog svojstva možemo gledati sa tri aspekta. Prva stvar i prvi aspekt jeste da čovjek koji poziva ljude na ovakav način svojim govorom i svojim ličnim primjerom poziva ljude na dva načina. I to je mnogo plodonosnije nego kada čovjek poziva ljude samo riječima. Zato, braćo moja draga, što su ljudi tako stvoreni, da ima u njima urođeno svojstvo, da vole da slijede one ljude koji ličnim primjerom pokažu da to u što pozivaju da je to to. Jer smiješno je i faktički teško je nekoga slijediti ko te poziva u nešto, a on to ne radi. Čovjek ti kaže, haram je to raditi, ali on to radi. Pa dragi moj brat, ako je, tebi, ako je meni haram, pa i tebi, što ti to nisi ostavio. Vruć je šporet, ali ga on dodirni. Nemoguće. Nemoguće. Pozivaš ljude da ne treba da idu u džehennem, a ti ideš tim putem. To je prvi aspekt, znači da je dava ili misionarstvo koje se radi na taj način da je mnogo plodonosnije od onog pozivanja, da kažemo suhog pozivanja, koje ne poprati djelo. Da je to pozivanje mnogo bolji. Drugi, drugi aspekt s kojeg možemo gledati ove koristi jeste da će čovjek ako bude radio po onome u što poziva druge ljude, da će se time ako Bog da zaštititi one kazni koju smo malo prije spomenuli u onom hadisu. I treća stvar, braću moja draga, treba da znamo da djela ljudi koji su dali sebi za pravo da upozoravaju druge i da ih ovaj postiču na rađenje dobra, da se na njihova djela gleda iz drugog ugla. Ne iz ugla iz kojeg se gleda na djela ostalih ljudi. Primjera radi najbolje pojasniti primjerom. Čovjek koji poziva ljude u islam, njemu ne doliči da baci papir na putu. Njemu ne doliči da baci koru od banane na put. Njemu ne doliči da krši saobraćajne znake. Svako može napraviti saobraćajni prekršaj, ali ti ne smiješ i ako napraviš, znaj da će ljudi odmah reći, ej, ne doliči to tebi. Ti mu sniman, ti nas pozivaš, a ti isto da daješ drugima prednost, a ti kršiš. Čovjek ne doliči mu da izlazi napolje, a da nije se uredio, znači onoliko koliko mu njegovi uvjeti dozvoljavaju. Jer, braćo moja draga, ako si dao sebi za pravo da druge ljude upozoravaš, znaj da će ljudi gledati u tvoja djela iz drugog ugla i da će tebi primijetiti sitnice. Ti ne smiješ parkirati auto u koso na parkingu. Če ljudi odmah kucaju, ne doliči to tebi. Drugi može okrenuti kako god hoće, neće mu niko a reći. To je teško i to boli na Dunjaluku. Ali braćo, to nosi sa sobom dosta koristi, dosta se vapa ako Bog da. Ako si sebi dao za pravo da upozoravaš druge, onda se prikaži kod drugi da, da si znači na tom nivou da ti te stvari paziš i da si na nivou da im možeš upućivati savjete. Na vrijednost ove stvari da čovjek radi po onome što poziva druge ljude, ukazuju riječi Allaha Đelešanu gdje kaže وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا A ko ljepše govori od onoga ko poziva ljude i radi dobra djela. Suprotno tome, braćo moja draga, vidjet ćemo da Allah Đele Đelaruhu u Kur'anu kudi to djelo da ljudi rade suprotno onome što govori. I to ne na jednom mjestu, na više mjesta, a da to nije bilo bitno, to Allah dželle dželaluhu ne bi spomenuo u Kur'anu. Kaže Allah dželle dželaluhu: "Ja ejuhellezina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kebura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun." O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kad govorite riječi koje djela ne prate. Također kaže Allah Đelešanuhu u suri Bekara, e te'murune nase bil bir, وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Zar da od drugih tražite da dobra djela čini, a da pritome sebe zaboravljate, vi koji knjigu čitate, zar se opametiti nećete? Na kraju spomenut ćemo samo da ne dužimo neke od koristi u nekoliko rečenica i time ćemo završiti ovo naše izlaganje, iako je bilo još neki stvari koje su bile spremne da se ovaj spomenu večeras, ali inša Allah, moliti Allah da bude hajru onome što smo čuli. Ova stvar i ovo svojstvo da čovjek radi po onome što poziva druge ljude u to nosi sa sobom mnoge koristi. Spomenut ćemo samo ukratko u nekoliko rečenica te koristi i time ćemo završiti ovo naše druženje. Jeste, braću moja draga, prva od tih koristi da čovjek na taj način pokazuje ljudima svoju iskrenost. Ono malo što smo prije govorili. Čovjek na taj način ljudima pokazuje svoju iskrenost. Jer ljudi ne vjeruju ako mu kažeš trebaš raditi ovako, a ti radiš suprotno. Ali ako ti kažeš radi ovako, pa on tebe sutra vidi da radiš tako, onda će on shvatiti da si ti iskren. Koliko je tamo, da kažemo, deda i nena, kada je bila kampanja na ljude koji praktikuju vjeru takozvane vehabije, pa kada dođe čovjek i digne ruku i kaže ne dirajte te ljude, ja znam da ti ljudi ne prepuštaju namaz u prvom safu. To su ljudi shvatili Zašto? Nisi ti njemu trebao pojašnjavati, ali je on vidio tvoju iskrenost. Vidio je da si ti insan koji je shvatio svoju vjeru. Zato, braću moja draga, da nema drugih plodova osim ovaj, da to ukazuje na iskrenost insana. A iskrenost insana i kako bitan je faktor. Da ljudi shvati da si iskren, zaista ako shvati da si iskren, mnogo lakše će prihvatiti ono u što ih pozivaš. Također druga korist to je ono malo prije što smo spominjali, ako čovjek tako poziva ljude i svojim praktičnim životom pokazuje, onda je to jedan dodatni vid pozivanja ljudi. Jer, braćo moja draga, mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi ima neke titule, akademski obrazovani, profesor, mr, dr, akademik, doc, docent i ne znam nija neki raznorazni imena ali braćo fali nam ljudi koji praktikuju islam u svom životu. I kada ljudi vide da neko praktikuje, zasigurno će prihvatiti od njega ono u što ih poziva. Nama treba u ovom momentu neko ko će ljudima pokazati svojim ličnim primjerom praktikovanje islama u svakodnevnom životu. Zadnja stvar, da čovjek na takav način, radeći po onome što poziva ljude da će sigurno pridobiti njihovu ljubav, njihovu naklonost, a čovjeku je i kako bitno kada poziva ljude da pridobije njihovu ljubav, da pridobije njihovu pažnju. Jer kada ljudi zavole osobu, onda su spremni da prihvate od njega ono u što ih poziva. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ono što čudnimo bude dokazom za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od iskrenih koji pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu, molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimanima na svim mjestima, molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne mužahidima na svim mjestima, subhaneke Allahume ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu